Mirë mëngjesi dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 Edhe në ekranin e Club TV-së unë jam Blendi Jeri është me mua Adi gjithashtu Kemi Olten dhe Lorin Data 26, por kur bie e enjtja, atëherë ndodh edhe kjo. Dhe pas kësaj, nesër është ajo që quhet e premtja e zezë. Oh. E premtja e zezë që nuk ka lidhje, le ta sqarojmë këtë, nuk ka lidhje me me ndonjë bestytni apo me ndonjë gjë tjetër, por vjen siç më ka treguar dikur një profesoreshë e kontabilitetit nga bota e financës. Mm, ka se ka qenë ditë e zezë për Jo, jo, s'ka jo, se jo? ka ka pasur ka, ka qenë një ashtu, po. Por nuk është kjo. Ëm um, e premtja e zezë është kur fillon sezoni i shitjeve për uh, festën e Krishtlindjeve, uh -huh. ku njerëzit blejnë shumë, domethënë dhuratat e gjërat. Po fillon okay. fillon nesër. fillon nesër, ti e blen që nesër dhe e jep pastaj me datë 25 dhjetor. tek i dashuri apo e mm, dashura e zemrës tënde jep dhuratën. Por uh, bizneset e shitjes me pakicë në Amerikë janë janë në të kuqe. Me sa duket në financë kur i shënojnë këto numrat, uh, i shënojnë me të kuqe kur janë në minus, janë me humbje mm -hmm. deri në këtë datë. Pastaj nga kjo datë mbrapa dalin në të zezë. Në të zezë është në sepse fitimi shënohet në të zezë, ah, kurse okay. kur je me humbje del. Do të kanë fituar. Po, fillon fillon fitimi, kështu që Kalimi nga e kuqja në të zezë është çfarë e bën këtë të premten e zezë. Po, po. Nuk e lidhim me macet ose me mm. pasqyrat e thyera apo ku di unë se çfarë. Oh. Tani kjo është e bukur që e bën vetëm në mëngjes në po, fillim, sa ngrohet ose. Si duket është Duhet ta lëm hapur gjithë natën ndoshta. Ndoshta, ndoshta ta lëm po të rrijë, e pabesueshme. Ok? Mm -hmm. Që do të thotë se ju, miq të dashur, nëse fitoni në lojërat tona sot, do japim në çifte bileta. Po, po, po, po, po. Jan janë dhën tashmë. Ë, uh, nëse merrni çifte. Mund të merrni. Tam. Alo. Po, det, po. Po, det. Të dëgjoj. Ëm, um, kështu që do të jeni mu te këmbët e John Newmanit. Shumë pranë. Ta shikoni nga pranë mm. edhe ta dëgjoni nga afër. Gjitha gjërat e bukura. Për koncertin që është në datën 29 Natën e Bardhë në sheshin Skënderbej, do thot parku sheshi Skënderbej. Parku? Po mirë se një shesh Skënderbej kemi ne sikur. Se s'dihet se ku është. S'dihet mi? Po, po dihet tani. Mund të ketë pas Gjergji ndonjë tokë, i ka dalë në në pronë një gjë. Po e ka e ka rikthyer te Aluizni. Tani vin ato edhe Tani mos fol kështu gjëra se t'i kanë ç'u prish kë. Po po u prish. Po. Nëse çdo që themi Olta njësoj është ai muhabet. Mikrofoni është me defekt. Le ta themi. Le ta themi. Le ta themi për të gjithë që dëgjojnë të gjithë. Edhe ne kemi defekte. Edhe ne kemi defekte tona. Prishet lavatriçja në shtëpi. Jo, prishet. Asnjëherë. Oh, po si. Po frigoriferi prishet, jo, prishet. Jo, kurrë. Po një herë në kaq pra si mikrofon jon. Shiko, un thash ty dje, un uh, un rregullova pompën edhe un ndjeva burr. Tjetri rregullon pompën i thua prishet lavatriçe. As më duhet fare prishet lavatriçe, s'prishet lavatriçe. Në fakt pompa është më e vështirë. Është e vështirë. Ke shumë të drejtë. Po. Erdhi ai zotria, e ndroi i bëra pagesën, iku si burr zotni. A di zonja? Ah. Sa ti të përkushtuar? Njëherë na u prish çfarë? Na u prish një herë mikrovala. Mm. Mikrovala është praktike në shtëpi. Po. E ke parasysh? Po, hajde të rregullosh ti një mikrovalë. Se kush ja di mikrovalës ato gjërat? Që që nga fjala mikrovalë, unë s'marr vesh as nga valët as nga mikrot. Ti në një makrovalë. Po, po ç'bëre pastaj. Ç'bëre pastaj. Pastaj thirra teknikun e po. mikrovalës. Që erdhi aty, e pa një çik kështu, edhe tha, oh, tha, oh, një sekund, tha, uh, është, kur e keni shtyrë, tha, Kështu që, çuna dhe goca, sot keni shansin që të fitoni mm -hmm. shumë nga biletat që do të jenë. Ti e bën ashtu? Mhm. Mm ah, thashë, thashë se bën kë. Mm, bën ajo atë vetë. Fillon të flas. Po. Ëm. Ehm, është është shansi juaj sot edhe nesër në klubin e mëngjesit për të fituar bileta për të qenë pranë uh, John Newmanit në radhën e parë në atë që quhet Zona A në koncertin në Sheshin Skënderbej, Natën e bardhë, edhe që shumë prej jush kanë qejf që të luanë e të të shkojnë ta dëgjojnë John Newmanin nga pranë. Kështu që greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. 7:17 minuta tani në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 dhe në ekranin e Club TV-s miq të dashur çdo mëngjes me ju nga 7:10 un jam Blendi me Jerin me Adin me Oltën edhe me Lorin në klubin e mëngjesit Lori që s'na flet me gojë sot ja nuk nuk do të flasë sot nuk do të flasë Jam mërzit me ty pse që kam punuar rrugës Lori çfarë i bëmë ne rrugës Lori Lori gjithaj djal çka ke bërë ti rrugës Lori dhe po të bëjmë Lori Ç'i bëj rrugës. Po tani. Po hamra. E lëm këtë se askush nuk është i interesuar që ta dëgjojë këtë. Okay. Për klubin e mëngjesit. Okej, okay, dakor. Mirë, ëm um, kemi uh, shprehjen frymëzuese. Pikërisht. Faleminderit. Është e shkurtër. Ti je shumë mirë. Faleminderit. Duhet pak vëmendje nga ana juaj. Uh, shprehjen unë sot e kam zgjedhur nga Henry Ford dhe është kjo. Mos kërko gabimin Olta, por jo. zgjidhjen. Aha. Po e ka. Po e kam zgjidhjen, po s'guxoj. Pra kjo ishte, mos kërko gabimin, por zgjidhjen. Okej, okay, faleminderit Jeri. Të lutem. Shkëlqyshëm. Shkëlqyshëm. Faleminderit. Realisht shumë mirë. Atëre e kemi tani edhe Oltën me motin, miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit, ku është Olta e motit. Ja, jepi. Po bëj dhe motin për sot. Mhm. Mm 11 gradë është në këto momente, 17 do jetë maksimalja dhe parashikohet me një shans për 50% të kemi shi. A ka ndonjë orë të caktuar dhe... kur ka shanse më të larta për shi? Po gjatë ditës? them diku rreth orës 3-4 të pasdites. 3-4 pasdite. Po, po, Atëherë, do më paraditja mund të jetë më e qetë. Mund të jetë më e qetë, ndoshta mund të kalojë kështu thjesht me vranësira. Tani në mëngjes? Jo, jo. Jo, jo, jo s'është keq. Mirë okay. këtë tani. Shumë mirë. Shkëlqyeshëm. Faleminderit, Olta. Të lutem. Faleminderit, Olta. Të lutem. Okej. Okay. Sa mirë që është. Shumë mirë. Kur i do qejfi. Kur i po, kur i do qejfi. Kalon vetëm 19 minuta dhe mezi e the. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Sot, uh, siç po thoshim pak më parë, këtu në klubin e mëngjesit, është dita e falënderimit mm -hmm. në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa njerëz e ngatërrojnë me festë uh, fetare, Është në kohën kur këta njerëzit vinin nga Europa dhe zbarkonin në në Amerikë. Tam. Flasim herët. Shumë po. vite më parë. Sa ishte? I binte rreth 500 vjet më parë, 400 ca vjet më mm. parë. Këta largoheshin, largoheshin nga Europa se kishin një mosmarrëveshje me mbretin, jo gjërat e tilla, jo për çështjen e besimit, se ca ishin protestantë Shteti ishte katolik e këto gjërat e tyre. Kështu që shkonin atje dhe ngordhën, ngordhën për të ngrënë. Vajtën edhe u përplasën në një vend aty që quhet Plymouth Rock mm -hmm. dhe indianët e Amerikës që më vonë u shfarrosën nga miqtë e sapoardhur. Tam. I panë dhe i ushqyen me gjela deti. Mm -hmm. Cilët ishin të egër, në atë kohë kishte shumë gjela deti të egër në Amerikë. Këta indianët i panë këta të ardhurit, edhe thanë gjynah, t'u japim për të ngrënë. Mm. Vranë ca gjela me ato shigjetat e tyre, i therën i ropën i poqën dhe ushqyen, ushqyen të sapoardhurit. U kthye në një festë. Edhe edhe kjo mm. është dita e falënderimit. Mm -hmm. Domethënë, në tavolinë duhet të jetë gjeli i detit, kjo është me përshesh. Po. Siç e bëjmë dhe ne. Siç e kemi ne. Po, siç e bëjmë ne për Vit të Ri. Gjel deti me përshesh për të thënë faleminderit dhe është një ditë ku mblidhen familjet. Mm -hmm. E thonë faleminderit për shëndetin, për punën, për njëri-tjetrin, për gjitha gjërat. Është mirënjohës. Është mirënjohës. Po. Dikush është mirënjohës Perëndisë, dikush është mirënjohës nënës natyrë, pastaj mhm. secili le të marrë atë drejtimin që do. Po, është pushim atje. Kështu që sot meqë meqë mirënjohja Nuk është një ndjenjë amerikane, domosdoshmërisht, mm -hmm. unë po mendoja që ne mund të pyesim dëgjuesit dhe juve se për çfarë jeni mirënjohës në jetën tuaj. Mm, A ka një gjë në jetën tuaj për cilën ju jeni mirënjohës? Mm -hmm. Shumë studime e provojnë tanimë se njerëzit janë marrë me këtë. që mirënjohja, qenit mirënjohës është është e mirë për shëndetin. Është e domosdoshme. Është është sigurisht bën mirë për shëndetin psikologjik, për shëndetin fizik gjithashtu. Gjithashtu. Ëh, mm -hmm. të jesh mirënjohës pra. Ta, dhe, ta dhe, dish se çfarë. Unë kam përshtypjen që të bën edhe pak më më human. Patjetër. Normal, sepse bën më të ndjeshëm, më të dashur. Mendoj që mirënjohja është humane në po, pra, vetvete. Po, është, prandaj, mm. por të gjithë ata që duhet ta kenë, mm -hmm. i bën dhe të jenë më human. Po, është kjo gjë tjetër Jeri, se ne jemi gjithmonë duke rendur mbas gjërave. Mm. Nuk e di, sa mund të jetë puna, paraja, karriera, shkolla, gjithë gjërat që Të hedh kjo jeta moderne kështu Edhe harron për një moment Ose Ose është ajo tjetra që je në, je në Facebook apo tek lajmet apo në tavolinat këtu në Shqipëri ku njerëzit mm. zakonisht edhe me shumë të drejtë ankohen për lloj-lloj gjërash për politikën e keqe, për qeverisjen e dobët, për këtë, për atë, për varfërinë, për e ke parasysh Shqipëria është vendi më i varfër në Evropë, kështu që Ne jetojmë në të. Tam. Ëm, uh, etj, etj. Edhe edhe kjo ndonjëherë krijon një një zymtësi, edhe po them psikologjike, mm. që ti thua që po, po, dhe harrojmë të jemi mirënjohës. Të harrojmë për gjërat e mira që janë të rëndësishme. Për fëmijët tanë, për shëndetin mm. kur e kemi, kjo tjetra, kjo tjetra, kjo tjetra. Domethënë nuk harrojmë ose lëmë shumë pak kohë ose hiç fare kohë. Për të thënë faleminderit. Pa e përcaktuar se kujt Secili le t'i thotë faleminderit atij që ndjen. Ne fillimisht duhet të ndryshojë uh, situata, kam përshtypjen që ne të përdorim fjalën falen uh, faleminderit mm. karshi njëri-tjetrit, sepse unë kam shumë raste gjatë ditës time që nuk e dëgjoj këtë mm -hmm. fjalë. Faleminderit. Pra. të lutem, faleminderit. Mm. Që do të thotë, unë e përdor si fjalë, kështu mm. që më mungon kur nuk e dëgjoj nga të tjerët dhe nuk është turp të thuash faleminderit kur dikush të ndihmon, kur dikush të jep një buzëqeshje kur dikush të jep një ngrohtësi e me radhë dhe me radhë. Mm -hmm. Kështu që mhm. duhet ta fillojmë kam përshtypjen të përdorim faleminderit midis njëri-tjetrit dhe pastaj do kërkojmë faleminderit edhe të tjerët. Faleminderit Olta. faleminderit Blendi. S'ka gjë. Ja ndodha një herë kjo. Po. E kam bërë. Tek gjërat e vogla fillon mm, pastaj të bëhet diçka më e Varet se, se ka njerëz që s'e kanë edukatën të thonë faleminderit. Është edhe shtëpiake ndonjëherë. Ndodh për shembull në më ndodh ndonjëherë në mm. biznese. Tam. Ëm uh, nuk po them se ku, se kam një vend ndërmend, por nuk dua që të bëj kështu anti është stafi aty, shumë mm. shumë okay. Kështu. Po ti, uh, ti je klient, ti je ai që paguan, uh, në një farë mënyre ti ke të drejtë. Absolutisht po. Po këtu nuk është se po ndahet ndonjë gjë për mirë apo për keq. Po ti thua mirë, faleminderit. Edhe nuk thonë as s'ka gjë, e ke parasysh ose ndonjë gjë kështu të të tipit. Edhe ikën kështu, domethënë një faleminderit e pasuar nga një u heshtje. Edhe një shikim kështu i çuditshëm. Po po. Edhe thua, "Wow, Wow, sa mirë. Faleminderit për këtë moment të sikletshëm. Faleminderit ty. Po. Ëh, pastaj nuk e di në e thotë ti, t'i them faleminderit se na ashtu faleminderit ky. Atë falenderim. Nejse, okay, e lëm edhe këtë. Për çfarë je mirënjohëse Jeri? Un jam mirënjohëse për çdo gjë. Jam mirënjohëse për uh, ju që jeni këtu, për njerëzit që kam, që po, më rrethojnë. Po zgjidh një gjë, zgjidh një gjë, po mos. Jo, nuk mund të zgjedh dot. Mos e bëj kështu buqet me mirënjohje se. Jo, jo, nuk nuk zgjedh dot një. E kam shumë vështirë që të zgjedh vetëm një. Mirë, ë uh, herë tjetër kur do flasësh në mikrofon, do zgjedhësh një gjë për cilën ti je mirënjohëse. Një gjë Po e di që mund të jesh. Hmm, po, po një gjë. Po gjej një gjë që ti je ti je përfaqësuese, po. Okej, më lër ta mendoj atë. Okej, do të thua, e di se do të thuash. Për për jetën time. Po. Ti Olta për çfarë je mirënjohëse? Nëse do të zgjidhje një gjë ndër shumë gjëra, për cilat mund të jesh mirënjohëse. Për gjënë më kryesore për familjen time. Për familjen tënde. Po. Po ato më sollën në jetë o Blend, që të them unë jam mirënjohëse që po rroj këtu me ju Për mamin e babin domethënë Sigurisht për mamin e babin oh, Mendova se po thoshe për uh, bashkëshortin e vajzën po... Jo, për familjen kryesore thash mm -hmm. Kjo është kjo, familja ime e re kjo, kjo, kjo është e reja Se ajo që është kryesorja Kryesorja Unë s'e kam kështu, unë di që kjo është kryesorja Jo, jo, ajo që formon vetë është kryesorja Olta. Po kjo është shumë e rëndë. Se shkruhet edhe edhe në librat e shenjtë thuhet. Unë akoma s'jam mësuar. Burri lë nënën dhe babain dhe merr gruan dhe bashkohet me të dhe formon një familje tjetër. S'e kam lexuar. Ah, s'e ke lexuar. E paskam humbur. Okej, okay, po. Se hap gjithmonë nga e djathta ti. E pra. Ëh, si si, si më qen reviz. Aha. Aha. Mirë, okay. 069 20 70 222 069 20 70 222 për të na thënë këto dhe gjëra të tjera që doni të na thoni sot në klubin e mëngjesit 7:26 minuta. Kur të kthehemi do të kemi edhe anagramën për sot e mos harroni uh, shumë pyetje sepse kemi shumë bileta për të dhënë për zonën A tek John Newman koncertin e datës 29 orën 18 në sheshin Skënderbej. Daft Punk vjen bashkë me Pharrell Williams tani është Lose Yourself to Dance. 7:27 minuta pothuajse. Club FM është në 100.4. Hello! 7:30 minuta tani në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjesi të gjithëve. Mirë se keni ardhur në Club FM në 100.4. Edhe në ekranin e Club TV-së çdo mëngjes nga ora 7 deri në orën 10 në këto valë, këtë ekran. Atëherë, uh, do të bëjmë një anagram për sot. Kemi dy në fakt sepse Jeri uh, Jeri ka insistuar, por para se të shkojmë tek anagrama do të bëj uh, një pyetje nga aktualiteti. Kjo do të për të marrë uh, dy bileta për uh, të parë John Newmanin nga pranë koncertin që ndodhet uh, Uh, tek sheshi Skënderbej, do të ndodhë mm -hmm. sheshi Skënderbej të dielën orën 18 miq të dashur, pas dite. Atëherë. Uh, ka pasur ndeshje dje, ka pasur mm -hmm. Champions League. Dhe pyetja është sa pikë mori nga ndeshja e mbrëmshme Man United, Manchester United. Mm -hmm. Sa pikë mori Manchester United? Nga ndeshja e mbrëmshme luante në Old Trafford, stadiumin e vet, pranë ose përballë uh, PSV uh, Eindhoven mm. nga Holanda. Okej. Okay. Dhe ishte një ndeshje, ishte një ndeshje me të vërtetë uh, me të vërtetë dramatike, e bukur. E bukur. E bukur, shumë. Po, po, ishte ndeshje e mirë. Ishte në Vizion Plus mbrëmë. Ëh, mm -hmm. uh, e po e shihja u kënaqa. Pyetja është sa pikë mori Manchester mm. United? Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja. Mhm. Mm Tani, um, ne do të kemi më shumë se një anagram me insistimin e Jerit sot në klubin e mëngjesit. Mhm. Mm um, sepse kemi një tani që është shumë e lehtë, është me të vërtetë e lehtë. Kështu që mos prisni ndonjë gjë mm. kush e di se çfarë. Por thjesht tregohuni të shpejtë. Po Jerit i pëlqeu si pa. Po. formim. Pastaj është edhe dashuria tjetër që është Eros. Si quhet tjetra? Eros. Eros. Eros. Eros. Oh, okay. Eros. Tash se kishte ndonjë emër tjetër. Jo, Eros është uh, kur, domethënë, po po po, kuptohet. Ëh. Se ka se kupton njëri. Nëse ne kemi këtë, ne kemi këtë të hollët sot, këtë agapimun. Agapim. Po. Pa Eros. Kështu që anagrama për ditën e sotme është gati, le ta hedhim dhe kush e gjen? Kjo është e lehta. Mirëmëngjes, mirë se vini në klubin e mëngjesit, ishin The Killers Nga Las Vegasi në Tiranë Just Another Girl Unë jam Blendi së bashku me Jerin Mirëmëngjes, mirëmëngjesi Jeri Mirëmëngjes, Blendi uh, Jeri po më tregonte për uh, një akt meqë jemi tek uh, Dita e falënderimeve, mm -hmm. e mirënjohja e tjera gjëra të kësaj natyre. Ë, uh, Jeri më thotë për kjo vinte po shikoj që ishte tek The Daily Mail. Tam. Po. Tani është një moment thonë ata kur ngrohet zemra mm -hmm. e mhm. Dhe këtë mhm. moment e ka kapur faktikisht uh, nëna e djaloshit 5 vjeçar, ai e ka emrin Ashton Herland dhe nëna e tij 28 vjeçarja ka vendosur që uh, me idenë që pati djali ta bëjë edhe video më pas. Mm -hmm. Ideja ishte kjo, këta ishin të dy nënë edhe bir duke ecur në rrugë dhe djaloshi 5 vjeçar ka parë një djalë tjetër i cili ishte duke lypur në mes të rrugës mm -hmm. dhe ka menduar uh, dhe më pas i ka kërkuar nënës tij që t'i blinin diçka për të ngrënë mm -hmm. dhe ia kanë dhënë uh, ushqimin djaloshit tjetër që ishte duke lypur. Tani uh, i vogli domethënë uh, shikon lypsin. Vetëm 5 vjeç ka parë që dikush nuk kishte mundësi për të për të ushqyer, ah, dikush po rrinte në rrugë të bërë një byrek domethënë. Dhe i ka blerë diçka për të ngrënë dhe më pas uh, ja ka ja ka dhënë djalit tjetër. Bravo qoftë. Por që është një moment shumë i bukur dhe ta mendosh se është vetëm 5 vjeç mm. dhe shumë bujar, shumë human dhe duhet që të gjithë ta shohin dhe ndoshta të mësojnë nga ky djalosh 5 vjeçar. Mm. Më pëlqen. Faleminderit Jeri. Të lutem. Okej, okay, shkëlqyshëm, miq të dashur, jeni me klubin e mëngjesit. Është uh, momenti për të dhënë edhe nga ana jonë Olta, nëse kemi po, po. fitues si jeve. Po më kanë thënë një pikë. Një pikë është e mhm. saktë. 039 i mbaron numri Ndriçimit dhe fiton dy bileta për tek John Newman. Bravo, bravo, bravo. I hoqa, i hoqa dy, këto janë të tuat, Çimi. Dy bileta për Ndriçimin për të parë nga pranë fare koncertin. Radha e parë. Zona VIP. Zona VIP. Tam, siç. Çi dimë këto jeni atje. Mund të jetë uh, ku diun tash. Po varet. Po varet, po. Tam. Kush e di kush? Në gjithë këto vipsa, domethënë me vipsa. Po, me vipsa. Ëh, zona zona këto nuk thotë vip, thotë zona A. Po, po kuptohet që kanë dash të thonë uh, zona vip. Ëm, ehm, uh, Ndriçimi uh, merr dy bileta. Është një pikë ajo që merr Manchester United, ndeshja ka qenë luftuar fort, por uh, nuk pati gola. 0-0. Mm. 0-0. 0-0. Provuan, nuk ia dolën. Man you. Ah, glory, glory, Man United mm, mm, mm, mm, mm. Dje po bëja dhe ti, po pos uh, s'qetham, s'qetham Ok, mirë, le të shikojmë uh, se sa i keni parë ndeshjet Bëjmë një tjetër pyetje nga to... Aktualiteti Po, nga mm. aktualiteti 069 20 70 222 069 20 70 222 Pyetja është cila ndeshje mbrëmë Pati më shumë gola se gjithë të tjerat. Meqë shumë ndeshje ishin pa gola. Mm -hmm. Manchester United me PSV Eindhovenin. Ë uh, ja ku keni tani ndeshjen me më shumë gola mbrëmë në Champions.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 Në fjalor duhet ta përdorim. E kemi. Po. Me f, tek f-ja. Me f, tek f. Tek f-ja. E kemi edhe tek r-ja, rrofsh. Rrofsh. Është e njëjta gjë. Po mirë është. Mhm. Mm mirëmëngjesi. Ose FLM të paktën mjafton. Ja, me të thënë njeri FLM, nuk po të kesh një tigan me vete, është mirë. Është e pakta që mund t'i bësh. FLM, po FLM, mjafton thot valla. Jo, jo, jo. Për dy vitet e fundit dhe familjen time të re thot Melsi që i mbaron numrin 050. Po Melsi. Sa thotë? Dy vitet e fundit thot jam. Ah, shkëlqyshëm pra, është është mirënjohëse për. Po mirë, shumë mirë, mund të kenë ecur. Për familjen ah, time të re. Sa lekë ka vënë? Melsi. Në do jo, në do gan. Ja futa kod, bësh aka, bësh aka. Melsi është për familjen e vet, mhm. mirënjohëse. Është edhe më vjen shumë. Për të rën. Po pra për të rën, se pra. është gocë me mend, jo si ty. Po pra. Kjo tha falenderoj mamin dhe babin që më bën. Po. Mami dhe babi s'bënë diet ty. Ti sa u bëre? Ti vajte 60 vjeç. Po sa bash. Po nëse do të më thojë për falënderimin e fundit pastaj. Po un thash për ça, falënderoj për babin që më dha një çek diet. Çfarë je mirënjohse në jetën tënde tani? Po gjërat ti nëse s'i ke thënë deri tash faleminderit për është e vonë. Po jam vonë. Megjithëse megjithëse ata kanë martuar, kanë qenë nga shpinë. Po sigurisht sigurisht. Faleminderit babi më dha një çek të majm ti. Babi kësaj me çek. Babi kësaj edhe po i ka dhënë lek, ta them un si ja ka dhënë. Kështu. Me me lak me gishtat e me të numëruar. Babi me çek, avash ti. Jo po na dërgoi. Se nuk e njeh mamin dhe babin tim, dhe prandaj flet kështu. Sot është dita e falënderimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një ditë kur shprehet mirënjohje për familjen, për shëndetin, për punën, Pyetja është, po ju për çfarë apo për kë jeni mirënjohës në mhm. jetën tuaj? Sa bëhet akoma më e bukur, Ieri? Kur thua për kë? Ta. Je mirënjohës në vend se të për çfarë? Ti Adi, për çfarë je mirënjohës apo për kë je mirënjohës? Në jetën tënde. Mos më thuaj për mamin dhe babin që më bën, se atë e zuri Olta. Atje do që edhe për ata jam mirënjohës. Po, Sigurisht. Po në mënyrë të veçantë jam mirënjohës për bashkëshorten time, mm -hmm. sidomos këto kohë. Po pse? Po është mbështetëse shumë e mirë. Mhm. Mm mm, është partnere shumë e mirë. Shoqe shumë e mirë. Okej, okay. kaq. Kaq, shumë mirë. Imagjino ai e ah. di gjënë e mirë që e ka. Jo si ti Olta. Është gjëja më e mirë që po. kam në fakt. Mos mos ka ardhur nga që ke filluar punon me Oltën dhe ke kuptuar se sa keq mund të shkonin gjërat. Edhe kjo mund të. O si është Jeri? Okej, Olta të ngasmojmë. Ah, je ah, e po, e mrekullueshme. Lum kush të ka. Kisha ca fjalë për të thënë, por lëre fjalë. Jo, jo. S'e kuptojnë. Mos, se ndoshta e të provoj dhe unë edhe. Se thon këto sa sa e keqe mund të jetë kjo Olta, s'mund të jetë kaq e keqe. Ah. Ai fillojnë Përshëndes super burrin kudo që ndodhet. Një mirënjohje Olta e ka nga unë. sot. Ah, vërtet. Faleminderit Olta. Po për çfarë? Për çfarë? Po ç'ju duhet ju tani të gjitha do t'i dish. Është goc e mrekullueshme. Mos, mos ia fut eh, kamerën tash, mos bëni kështu. Pa. Pa kompenson çaj vetë. Po po, sigurisht, sigurisht. Janë kështu më janë në balans. Ka gjë se na ka shkruajtur unë falënderoj Zotin që më ka zgjedhur mua të jem nëna e dy krijesave të mrekullueshme, dy vajzave të mia. Ditë të mbarë, na thot mm, Hilda. Ditë të mbarë e ty Hilda, ja. Ajo është mirënjohëse dy vajza. Kam edhe unë një falënderim për po. gocën që më la pa gjumë. Bëj mama të të ngjaj. Po. po. Është një uragan i vërtetë. Është vërtet. Është vërtet. Mirë, a kemi ndonjë fitues për për pyetjen e dytë nga Champions League? Pyetëm në fillim se Sa kishte sa pikë kishte marrë uh, Manchester? Një një pikë mori dje në 0-0 në Old Trafford. Pastaj pyetja e dytë, kjo që do të marrim përgjigje tani ishte cila kishte meqë ishim nga 0-0 shkojmë tek ndeshja me më shumë gola. Mm -hmm. Ndeshja me më shumë gola. gola. 7 gola në Shakhtar Real Madrid. Shakhtar wow. Donetsk Real Madrid. Bravo. Ervisi 370 i mbaron numri dhe fitoi dy bileta për të parë John Newman. Mm -hmm. Radha e parë. Mhm. Bravo, bravo. Mm -hmm. Mirë, le të bëjmë një pyetje tjetër. Mm. Pyetja është kjo. Kujdes, tani do ta bëjmë pak më triki. Okej. Okay. Pak më triki. Dakord. Okej, okay, triki i thon anglisht po? Ah, mm. Pak më më kështu. Sa flasim vetëm për ndeshjet mbrëm. Ndeshjet e Champions League-s të mërkurës mbrëma. Tam. Sa ekipe pësuan 2 gola? Ah. Sa ekipe pësuan 2 gola. gola. Okej. Okay. 069 20 70 222. Nuk ka nevojë të na thoni se cilët ishin këto ekipe? Vetëm sa. Numër. I kemi ne këtu dhe i dimë se cilët janë. Por, por sa ekipe pësuan 2 gola mbrëm? Nëse dikush është ka ngrënë 4 gola, nuk quhet. Shaktari mm. për shembull ka ngrënë 4 gola mm. nga Reali. Shënoi 3, Pësoi 4. Por nuk hyn te këto. Sa pësuan 2 gola mbrëm. Dakord. 069 20 70 222. Ju kujtoj se anagrama e parë do bëjmë dy sot, miq të dashur, sepse Jeri ka kërkuar dy. Mm. Edhe unë i jam mirënjohës për uh, për uh, punën e saj çdo ditë këtu në klubin e mëngjesit. Vetëm sa duket sikur është kos. Mos bëj sikur ke ngrënë kos. Po. E dëgjon shpesh të. Kështu më thotë më. Ai më vë mos bëj sikur. A vjo. Po po jo. Po po. Po po. Po po. po. Trego të vërtetën tashi. Ashtu është. Mirë. Bird set free. Është titulli i kësaj kënge. Zog i lënë i lirë. Zog i çliruar. Është nga Sia. Oh, ah, Jeri. Të përshëndes Jeri, të kam fundit apo jo? Besoj që është fundit. Nuk e di. Fundit. Mm. Sa të rrekot? Ne dhamë edhe dje në fakt po të Jeri nuk ishte. Jo, si ishte kjo dje? Duaj dom tjetër këngë. Ik me tima. Po kështu po, e kishte kokën dje kjo. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim. Kshu e ka kokën kjo tash? Gjithashtu gjithë kështu. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Në valët e Club FM në 100.4 Edhe në ekranin e Club TV-së Unë jam Blendi, këtu bashkë me Jerin Me Adin, me Lorin Olta! Nuk është këtu për momentin Edhe as nuk e di se ku është Edhe e ka bërë kështu rrugë që duhet ta thërrasësh Që të vijë në emision live Pikë e zezë uh, në, në regjistër për olë Po e shoh që po mbërthen uh, rripin e pantallonave që i ka me fund dhe tani po përdridhet, mbrapa se do që të bëj si interesante. Hajde ulu atje, edhe na thuaj se kush ka fituar. Mm -hmm. Se njerëzit e kupton. Ë, çfarë? Çfarë mi çfarë? Nuk ka rehat njerëzit. Nuk ka rehat. Po ti merresh me mua bre e kupton që është emision live. E kupton që kam dhe unë nevoja personale. A e kupton? A mos bërtit aq shumë. E para nuk bëhet në këmbë. Ulu. Atje se sa do që ta provosh. Edhe. A mos flas fare. Pastaj do të hash një gjobë. Do të hash një gjobë nga bashkia. Nëpër këto kështu cepa palla. Jo, jo pizza zgjë do dalë në fotografi. Foto ata kamera. Aman kam nevojë të dal bukur se. Po. Dal që dal të paktën. Se po, e dini kush e këndonte këtë këngën që kaloi tani? Nga kopshti? Tam. Mm -hmm. uh, që po e bënte? Për shtatë palë qejfe. Po e bënte për shtatë palë qejfe. nuk e di sa i kënaqur ishte se nuk e shikoja, e shikoja nga mbrapa në fakt. Mhm. Mm po në këmbë atje, poshtë një peme, hije ishte. Po mirë. Edhe se s'kishte nevojë për hije se kohë e vranët. Po tam. shi i binte? Jo, nuk binte. Nuk binte. Dëgjoja sikur binte. Po. Por uh, por shi nuk binte. Ë, uh, edhe ishte ora 3. 3 ishte akoma ditë përjashta. Tash na sa zgjat çudia. Ëh. Mm. Dy ditë e gjysmë afër. Ka plasur prapë gjithandej. Mm, mm. Dëgjoj që njerëzit ishin bllokuar në trafikin. Po. Dje ka qenë një trafik i tmerrshëm. Në ndi. Mm. Unë unë e pashë në televizor me thënë të drejtën se isha kështu. Unë e përjetova. Edhe unë në televizor. Po ti ç'ne? Po se kam qenë në lëvizje dje mm. gjithë kohës. Me makinë. Po. Edhe ishte një tmerr i vërtetë. Po. Super. Po, arsyeja Arsye, ku po shkoje me kë ishte ti në makinë? Ah. Ja, ja, po, e filloi ajo direkte. Nëse me taksistin isha në makinë. Super Jeri. Super, e super Jeri. Faleminderit. Super. Filluar më tradhton. Super duper Jeri. Jo, tani ti ishe e zënë dia, kështu që nuk ma vara. Okej, okay, um, një pyetje që kemi sot për ju është për çfarë miq dashur, ë mm. uh, keni mirënjohje në jetën tuaj? Për kë jeni mirënjohës? Për çfarë jeni mirënjohës? në jetën tuaj. Sot është dita e falënderimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por siç po thoshim, falënderimet nuk janë një ekskluzivitet i amerikanëve. Po. Mirënjohja është eh, edhe duhet të jetë pjesë e natyrës njerëzore. Ju pyesim ju, në jetën tuaj, në familjen tuaj, në punën tuaj, për kë apo për çfarë jeni mirënjohës? Shkruan Renisi thot falënderim për të madhin atje lart dhe familjet tona që na presin emigrantëve që uh, kanë sakrifikuar shumë për mua në çdo aspekt. Mm -hmm. Kurse Hilda thotë un falenderoj Zotin që më ka zgjedhur që të jem nëna e dy krijesave të mrekullueshme. Okej. Okay. Pastaj mm -hmm. kemi uh, Re uh, Marsin, e cila shkruan uh, për Zotin dhe për familjen, është uh, është mirënjohëse. Është mirënjohëse. Bravo. Mm -hmm. Ndërsa un kam Iglin dhe Aldon që po na dëgjojnë me ëndje ndërsa udhëtojnë. Mirëmëngjesi Igli, mirëmëngjesi Aldo. Për pyetjen e parë thotë jemi mirënjohës për shpikjen e bikinit. Oh, ndërsa për të dytë, imagjino çuna se sa do vuanit, do t'i shkonin cicat andej këtej. Po pra. Nëse s'do të kishit apo se kanë, ah, e kanë për Mendova se mos. Aman o Blendi tash. Shiko ka burra, ke ke dëgjuar për uh, sis burrash. Po. Shëndoshë po, deri në bark vendi. Edhe tani po për bark burrash, ajo diskutohet, po sis burrash është pak më interesante se sa bark burrash. Bark është diçka normale. Men boobs, siç quhen. Tam, tam. Kur i ke kështu për shkak ka ka burra që i kanë më të mëdha se gratë e tyre. Ëh. E vërtetë. Edhe ti thua, Mirë mirë ti provoj, tak i ve ai. Rastësisht i di. Është rehat. Filloi të pëlqej. Po si s'keni rehat ju gratë. Tak, xhaketën sipër. Oh, oh. Shiko ti hidraulikun. Shef ti hidraulikun kështu kurrizin gjithë lesh, shikon s'i ka një mas gjithë çik këtu thonë. Se se nuk zgjatën dot. Se kështu fillon. Pastaj kjo, pastaj manikyrin, pastaj atë edhe ke një oh, transgender në fund. Super. Se po bëj shaka. Çuna çka kanë fituar? Dhe kanë thënë që janë katër ekipe. Aha. Uh -huh. Do fitojnë dy bileta për tek çon. Në fakt, më përpara bikinit, ë, uh, gratë në plazh visheshin edhe me ose s'dilin fare, mm -hmm. ose dilin me ta çarçaf kështu. ë, uh, dhe s'kishe ça t'shije. Kështu që çunat janë falënderues për uh, për pamjen. Kam përshtypjen që po falënderojnë për pamjen tani, po. Mhm. Mm bravo çuna, bravo. Shumë mirë. Në një tjetër? Hiç. Ne, eh, hiç shaka bëj. Po për po. anagramën Olta. Super duper. Ndërkohë do të kemi një të dytë më vonë. Do kemi një të dytë sepse Jeri e ka kërkuar një anagram. Anagram të dytë. Mhm, mhm, mhm. Po janë të zëtë me këta. Janë të bukura. Mm. Mirë, ëm um, pas pak kur të kthehemi nga muzika, do ju tregoj historinë e keni dëgjuar për këtë Airbnb Është është një aplikacion i cili të lejon që nëse ke një dhomë, për po. shembull të lirë, e zëmë ke një apartament më të madh se ç'mund ta mm. përdorësh. Këtu në Tiranë. Po. Mund të regjistrohesh në Airbnb dhe ta lëshosh me qira. Dikush tjetër që do të vizitojë Tiranën e ka gjithashtu në celularin e vet Airbnb. Mm. Edhe futet në aplikacion, fut Tiranën. Edhe i del dhoma jote. Bën ca foto, ca gjëra. Mhm. Edhe ke një çmim ti. Dhe kështu ti, domethënë, je në një formë hotel. Interesant. Hotel por përmes aplikacionit është shumë e populluar sot në botë. Kjo ka ndodhur në një vend, vetëm që, vetëm që zotërinjtë që e kanë marrë dhomën, mm. kanë bërë një film atje. E kanë përdorur si set. Oh. Se e di që juve që shkoni për regji do doni gjithmonë mm. apartamente e pa. shpi për të xhiruar. Është vërtet. Edhe ata donin një shtëpi për të xhiruar, një film. Kryesisht në dhomë të gjumit ishte gjithë aksioni, domethënë. Po, po që nuk i pëlqeu This is your station Club FM 100.4 Mirëmëngjesi Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Ora është tani tetë e nëntëmbëdhjetë Unë jam Blendi Uh, këta quhen Pentatonix mm. Pentatonix mm. Dhe Kënduan uh, Kënduan një këngë nga Star Wars E ke parasysh mm, po. uh, Që u mbajt Nuk e di, unë e dëgjova E mua më duk, më duk pak e çuditshme Por uh, Po thoshin shumë njerëz që kjo është, është Nëse do të shikoni një gjë Thoshin në, në këtë American Music Awards Shikoni këtë po themi interpretim nga Pentatonix. Madje ishte vetë se kanë bërë muzikën e Star Wars. Mm -hmm. Kështu që doli vetë uh, i madhi i madhi fare, pa. Po. Indiana Jones, mm -hmm. që luan tek Star apo s'luan Indiana? Yeah, yeah. Oh, fal. Quhet Harrison Ford. Ky i prezantoi. Kështu që e dëgjoj një moment, të shikoj një moment dhe pastaj këta kënduan. Është interesante. Është hajmë. Vër pak. Ka zë? Jo, nuk ka zë. Unë u mahnita. Faleminderit. Vazhdon në uh, interpretimin e shumë gjatë. Për të bërë, kështu që le të futem. Po më qenë fjala tek Star Wars, e gjitha kjo është një dedikim për uh, instalimin e ri të Star Wars që është duke ardhur në mm. fillim dhjetorit dhe me qenë fjala, do të jetë në Cineplex. Ose mi. Premier oh. para se të jetë uh, kudo tjetër mm -hmm. në Shqipëri. Kështu që njëkohësisht me uh, Star Wars-in kudo në botë, do të keni shansin për ta parë në Cineplex miq të dashur këtu në qytetin ton. Edhe ne do të kemi bileta për të. Madje shitja e biletave ka filluar. ë uh, Nëse doni që t'i prenotoni shpejt se di që ka fansa nga këta të fan, fantaksurit për të përdorur një fjalë të mirë, ë mhm. uh, të cilët do të shkojnë ta shikojnë uh, Star Wars-in para gjithë të tjerëve. Që tani tek uh, Cineplexi online, Cineplex XX me dy x në fund, uh, mm..al mund të blini biletat tuaja. Dhe këtë javë në Cineplex janë uh, The Good Dinosaur, mm. Dinozauri i mirë dhe Bridge of Spies. Mm. Ura e spiunëve. E para është 3D? 3D. 3D, po. Është 3D në orën uh, 17 dhe 19 ndërsa Bridge of Spies ne kemi bileta për filmin e orës 17:15 dhe filmin e orës 20. Mm -hmm. Shfaqjen e orës 20 të premten. Kështu që për gjithë këto, uh, do të mund të fitoni bileta në klubin e mëngjesit, kështu që kur mm -hmm. kur ti fiton, mund të zgjedhësh Edhe orën, se kur vjen këtu, dua vjen këtu tek tek Club FM-i dhe thua dua një çift biletash për Bridge of Spies dhe e dua për orën 20. Tam. Super. Nuk themi neve që do shikosh uh, dinozaurin e mirë në orën 5. Për shembull, jo, nuk funksionon ashtu. Mm -hmm. Ti zgjedh se kur do shkosh ta shikosh filmin. Edhe se cilin film, edhe se cilin, edhe se cilin uh, ndër këto dy, se këto të dy janë premiera, Dinozauri i mirë që është një film për fëmijë dhe por jo vetëm, se janë nga këto realizime po. magjike që unë dua shumë ta shoh mm, me tim bir dhe Bridge of Spies që është me Tom Hanks miq të dashur, një film film shumë interesant gjithashtu. Okej, okay, mirë, um, jemi me klubin e mëngjesit këtu në valët e Club FM në 100.4. Dëgjojmë një këngë tani. Është Chris Cab që do të vijë me Liar Liar, kur të kthehemi do të kemi edhe quizin me seri. Mm -hmm. E gjëra të tjera këtu në Club FM në 100.4. Mirëmëngjesi të gjithëve. Ah, ja ku jemi, miq të dashur, në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s Blendi, Jeri, Adi, Olta edhe Lori çdo mëngjes me juve. Nga ora 7 deri në orën 10 në Club FM në 100.4. Ore, ai e ka mikrofonin? A mund ta dëgjojmë një herë tamam Lori? Është kështu, e tamam. Ëh? Po ngjitur e kam sipas parametrave. Po fol çik pra. Ah, Lëshoje një çik zërin. Megjithatë para se se dua që të bëjmë uh, disa gjëra. Po shikoj për shembull që këto sulmet në Paris, kjo ishte një lajm uh, tjetër. E dëgjojmë për këtë që ishin të droguar këta. Ëh. Mm? Mm -hmm. Mhm. Është një drogë, të cilën uh, siç raporton edhe media franceze, uh, sulmuesit e Parisit mund ta kenë konsumuar para se të kryenin ato masakra që mhm. që ndodhën në datën 13 atje. Droga quhet Captagon. Captagon. Captagon është një drogë sintetike e cila ta heq urinë dhe ta heq edhe nevojën për gjumë. Ah. Po. Thuhet tani wow. që xhihadistët janë duke prodhuar sasi të jashtëzakonshme kaptagoni mm -hmm. në Siri. Ë uh, dhe dhe hanë me lugë atë drogën. Jan jan ata janë të droguar domethënë. Po. Nuk ka nevojë të flenë, është një lloj amfetamine kam përshtypjen unë. Mm -hmm. Të cilat i kanë përdorur dhe janë eksperimentuar edhe nazistët kanë pas marrë amfetamina mm -hmm. edhe domethënë. Po, flitet. Po. Dhe nuk është. Po, sepse ja jep ushtarit atë dhe ushtari ka për borxh rreth 3 ditë pa gjumë. Nuk as nuk i hahet, as nuk i pihet, ndoshta i pihet, nuk e di, s'kam provuar, po nuk e di nëse ndihmon me me me etjen, por e di që oreksin ta pret komplet. Edhe të jep një energji të brendshme, mm. edhe uh, ta heq nevojën për gjumë. Dhe me sa duket të zhvesh dhe nga emocionet. Edhe edhe nga emocionet të zhvesh. Po po shikojmë pak uh, uh, sepse policia thotë që janë uh, kanë gjetur shiringa, kanë gjetur age dhe tuba plastikë në dhomën e hotelit që ishte marrë me qira nga Salah Abdeslam, ë ndërsa disa nga njerëzit që i kanë shpëtuar sulmeve ë janë duke treguar se si terroristët ë ishin si zombi, thotë njëri. Dukeshin si zombi. Dukeshin me sy, domethënë të jep atë është karakteristikë e po e njeriu të droguar, domethënë që ka një lloj pamje të vetën. Po. Po po Lexoja atje uh, në lidhje me me këtë çështjen e, e këtyre në Siri. Se këta tani kanë një ekonomi të vërtetë me mm. miliona dollarë që gjeneron ISIS-i uh, për përmes naftës, përmes një takse që u vënë popujve që kanë nën ndikim atje se zona ku ata janë Uh, nuk është nuk është dhe aq e vogël, është mm. është uh, goxha shtrirë midis Irakut dhe Sirisë. Edhe edhe biseda bëhej uh, pse për shembull, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ua kanë prerë uh, këto burime të të ardhurave. Mm -hmm. Pse pse i kanë lënë ë uh, të kenë uh, ushqim etj etj. Dhe shpjegimi ishte që ISIS-i si të thuash është duke sunduar miliona njerëz mm -hmm. që janë civilë, që kanë fëmijë, që jetojnë aty. Qofshin këta në Irak apo në Siri, aty ku shtrihet territori i kalifatit. Tam. Të ashtuquajtur, që ata kanë. Dhe nëse do të priteshin gjithë rrugët e po themi ekonomisë, sapuni, buka, çdo gjë, çdo gjë që, që, që duhet. Mm. Atëherë do t'u pritej efektivisht tyre. Edhe tyre. Civilëve, mbi të gjitha. Ë uh, dhe Shtetet e Bashkuara janë duke shpresuar që këta civilë një ditë do të ngrihen e do të rebelohen kundra, sepse dyshohet që këta do të mund të bëjnë një shtet ku njerëzit janë të kënaqur. Edhe domethënë është ideja që edhe nga brenda do të vi momenti që të luftohen. Por nëse ti uh, ua pret këto rrugë të komunikimit të parët që do të vdesin urie, janë civilët. Mm -hmm. Se ata mhm. çfarë kanë do ta mbajnë për vete. Ushtarët e tjerë e tjerë, rreth 60000 çfarë janë këta që që mbajnë ato. Prandaj kjo ka qenë pengesa. Sepse nëse ti ua pret këto, rrezikon që edhe këta njerëz që janë civilë t'i kthesh kundër mm. perëndimit po themi apo atyre që janë kundër ISIS-it, sepse thonë na lanë ne pa bukë dhe i bashkohen pastaj eh, kauzës. Një pjesë e tyre, po. Po. Kjo ka është është e komplikuar gjë. Megjithatë, kjo është droga, që thonë ata, Captagon dhe ë uh, tani për momentin janë uh, duke prodhuar ë uh, pafund në Siri. Është pjesë këta këta bëjnë para me naftën, bëjnë para me uh, vjedhjen e artit, skulpturave të mm. vjetra, mm. antikiteteve, domethënë çfarë kanë gjetur atje, se Siria ka shumë nga këto. Të tilla. Mm. Uh, janë duke bërë para me prostitucion, janë duke bërë para me drogë. Me gjithë të këqijat, me gjithë të zezat me pak. Tingëllon, tingëllon më tepër si aktivitet i një i një grupi një uh. mafioz sesa sesa një grupi religjioz, po që kështu është. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit, Far East, Flag East. Midis viteve 2005 dhe 2012, ëh, mm është emëruar për Oscar, është nominuar për Oscar për filmi më i mirë, ëh, mm regjia më e mirë, për skenari më i mirë dhe për aktorin më i mirë. Mm. Pra, midis uh, viteve 2005 dhe 2012, mm -hmm. ky më së pari ishte aktor, dhe ishte një aktor shumë i njohur, Adam Lambert do të këndojë këngën Never Close Your Eyes në klubin e mëngjesit. Pas pak do na vijë edhe lidhja e shkurtër për ditën e sotme.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 Okay. Um, Atëherë, ora është tani 8 e 50 minuta. Mm. Ne jemi këtu çdo ditë nga 7-a deri në 10. Në orën 10. Që bie që kemi qenë në transmetim tani për 1 orë e 50 minuta. Është vërtet. Edhe në këtë orë e 50 minuta. Shëndet, shëndet fjalë vërtet. Shëndet, unë dua të jap një ndihmë të vogël. Oh. Sepse uh, bëra një pyetje nga uh, sot tematika e pyetjeve në kuizin me seri është nga çmimet Oscar. Mm. Dhe thashë se midis vitit 2005 Dhe 2012. Dhe 2012, ky zotri ka qenë i nominuar për ë uh, Best Picture, pra mm -hmm. filma ku ka qenë ky ka marrë uh, nominimin për Best Picture. Ka qenë i nominuar për uh, Best Writing, mm -hmm. Best Director edhe Best Actor. actor. Mm -hmm. Më kanë thënë shumë Clint Eastwood, por po ju them nuk është Clint Eastwood. Është një djalë më i ri. Mm. Madje, ë, uh, për të ndihmuar pak. Është shumë i mirë. Është një aktor shumë i mirë, me të vërtetë është i mirë. Mm. Pak i thinjur, por por i mirë. Por e mm. King, ë King. Madje ca thonë, ky është më i mirë se Brad Pitt. Çështje shijesh. Varet. Ti Jeri midis po. këtij dhe Brad Pittit ku je? Këti. Këti. Këti, si këti. Këtë thua, ja. Këtë, më fal. Okej. Kështu që, kështu që mendoj ju ndihmova pak. Një djalë me mm. thinja, por mm. simpatik. Ë, uh, ai është përgjigja e saktë. Kështu që kush e gjen, Olta do më thotë kur t'i vijnë përgjigjet e sakta, ka për të marrë dy bileta për në Cineplex. Okej? Okay? Meqë është nga filmat, dy biletat e para do japim për uh, Cineplex. Dhe Cineplexi miq të dashur ka premierat. Mhm. Mm Dinozaurin e mirë dhe ura e spiunëve me Tom Hanks. Sot uh, të premten. Dhe oraret janë dhe ju zgjidhni oraret. Kjo është e bukura e Cineplexit, janë fantastik. Ju mund të shkoni për të parë dinozaurin e mirë, nëse doni të shkoni me një fëmijë për shembull. A jeni jeni prind doni të shkoni? Çunin apo gocën? Po, edhe si puna ime për shembull. Po, sigurisht. Por uh, mund të shkoni për ta parë dinozaurin e mirë në 3D në orën 17 apo në orën 19. Mm -hmm. Vjen këtu dhe thua, "Dua për në orën 17." Se jam jemi më të vegjël dhe që në orën 19 të dalësh të kthesh, po. Mm. Nëse do të shkosh në orën 19, dakord. Nëse do të shikosh uh, Bridge of Spies, ke mundësi ta shikosh në orën 17 e 15 minuta mm -hmm. apo në orën 20 të premten në darkë. Dhe filmat janë premierë. Ka thënë njëri se kush ishte? George Clooney. Bravo. Bravo. Bravo. George Clooney, miq të dashur, ka marrë të gjitha këto. Bravo Edison, fiton dy bileta për tek John Newman. Okej. Okay. Mirë, pyetja e dytë nga çmimet Oscar vjen nga një tani unë do t'ju them uh, se kush ka fituar Best Actor mm -hmm. dhe ju do të më thoni se cili, cili ishte, ishte filmi, filmi. cili okay. ishte filmi. Dhe uh, që mos zgjasim e bëjmë e bëjmë uh, shkurt kështu. Daniel Day-Lewis fiton ë uh, çmimin Oscar si aktori më i mirë në rolin e Daniel Plainview. Mm. Në këtë film. Cili është titulli? Po, në vitin 2007, Daniel Day-Lewis. Mhm. Fiton çmimin aktori më i mirë, merr Oscar si aktori më i mirë në rolin e Daniel Plainview. 0-6-19-27-12-22 Cili është titulli i këti filmi? Cili është titulli i këti filmi? Ku luan uh, Daniel Day-Lewis mm -hmm. Daniel Day-Lewis ka marrë tre çmime Oscar është aktor uh, i jashtëzakonshëm, aktor anglez Unë uh, Filmi për cilin e mbaj mend më së pari është I fundmi i mohikanëve mm -hmm. Kur ishte i ri dhe me flokë të gjata Por edhe ky film me flokë të gjata ka qenë Po përgjithsisht ashtu i mban, no? Po. Aktor shumë i mirë. Shumë i mirë. Daniel Day-Lewis, kam kam shumë marrë 3 çmime Oscar. Mm. Në jetën e vet, nuk janë nuk janë të shumtë aktorët që kanë kanë marrë 3 çmime Oscar. Por njëri prej tyre vjen në 2007-ën dhe është për këtë film. Mm -hmm. Është në këtë film. 069 20 70 222 069 20 70 222 Kam një komunikim të vogël me Adin tani. Po. Po ju goca mos u mërzisni. Pa merak. Ne do të bëjmë edhe anagramën e dytë më pas. Po. Do të bëjmë edhe shar radio pas pak. Aha. Mhm. Gjithashtu. Ndërkohë Olta fituesit i kemi dhënë gjithë. Po po. Okej. Faleminderit. Ç'do bëjmë? Mbaruat? Mm, mm, mm. Mbaruat po, apo jo? Okej. Tani jeni gati se do bëj lidhjen e shkurtër. Okej. Lidhjen e shkurtër me pak uh, muzikë usta. Bëjmë uh, bëjmë një lidhje të shkurtër dhe unë do t'ju çoj tek uh, një këngë vetëm se do t'i biem uh, do t'i biem shkurt. Nuk do zgjatemi shumë. Mm. Ja ku jemi. Anagrama e sotme në klubin e mëngjesit ishte Agapi Lap. Që do të thotë papagalli, një shpend, por edhe një çelës. Limp Bizkit kanë një këngë me titullin The Key. Çelësi, siç kanë edhe një këngë me titullin Behind Blue Eyes, që është në fakt një këngë nga grupi anglez The Who. The Who u formuan në Londër në vitin 1964 dhe ishin një ndër grupet më ndikuese të rockut gjatë shekullit të 20. Shekulli i 20 pa dy luftëra botërore dhe këto ditët e fundit njerëzit po flasin për një të tretë. E treta e vërteta është një shprehje që përdoret shpesh në Shqipëri siç është edhe shprehja çudia më e madhe, tre ditë zgjat. Çudi, çudi me ty babi, kjo këngë sa shumë po të mundon, është pjesë nga teksti i një kënge të kënduar nga Luan Zhegu. Luanit në Francë i thonë Leon, si te filmi Profesionisti me Jean Reno. Reno është dhe një makinë në Francë, siç është Citroëni që mua më kujton qitrot, frutin që është kushëri me portokallin. Eksportuesi më i madh i portokalleve në botë është Sao Paulo i Brazilit. Një qytet tjetër i madh në Brazil është Rio. Ka dy filma të animuar me titullin Rio dhe në këta filma personazhi kryesor është një papagall. Mm. Ja ku jemi prapë te papagalli. Si ai anagramës së ditës së sotme. Vetëm se papagalli në Rio është blu. Eiffel 65 ka një këngë që quhet Blue. Eiffel 65 merr uh, emrin nga Kulla Eiffel që ndodhet në Paris, i njohur ndryshe si qyteti i dritave. Meqë ra fjala, ka patur disa qytete pa drita këto ditë në Shqipëri, por OSHEE-ja na thotë se nuk duhet shqetësohemi se është punë fibrash apo fiderash. Don't worry, be happy. Është kënga që u këndua nga Bobby McFerrin në vitin 1988. Në vitin 1988 lind Adele, këngëtarja ime e preferuar e momentit, që tani do të këndojë Hello. Hello. Riemann tonight në klubin e mëngjesit. Kjo ishte një këngë fantastike. Ah. Mua më pëlqen shumë. Faleminderit Adi. Mm, mm, mm, Atëherë. Ora e tretë e transmetimit në klubin e mëngjesit. Mirë se keni ardhur që të gjithë, miq të dashur, ju përshëndesim. Ditë të mbarë secilit prej jush. në Club FM nga Club FM në 100.4. Gocat kanë menduar edhe Sharadion në fakt vajza. Tam. Surprizë për ju, po edhe ne kemi menduar. Oh, sa bukur. Oh, po, po, Atëherë unë them gjejm fjalën tuaj një herë, pastaj gjeni ju fjalën tonë. Hm? Okej, okay, doni ashtu? Po. Mirë, dakord, atëherë. Meqë unë me Adin kemi rënë dakord, uh, për ato që të pëlqen ty më shumë ndër okay. dy opsionet që më dhe. Ëm, um, Goca, kjo është Sharadio e djemve. Sharadio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Është send? Po. Është send. I madh apo i vogël? I vogël, i vogël më shumë. Mund ta mbash në xhep një të tillë? Po, po mund ta mbash. Mm, ta mbash në xhep. Mund të mbahet, po. Ju keni në xhep? Jo, unë s'kam. Po ti Adi? Të m'i rregullosh këto gjëra vetë. Ej, um, në rregull, mirë, shumë mirë. Faleminderit goca. E gjetët kush e gjen i pari ka për të ka për të fituar dhuratën në klubin e mëngjesit. Tani kishim një pyetje. Dhe pyetja ishte se me cilin film në vitin 2007 aktori anglez Daniel Day-Lewis fitoi çmimin Oscar si aktori më i mirë në rolin e Daniel Plainview mm -hmm. dhe filmi është There Will Be Blood. Mm -hmm. Do të ketë gjak, do të ketë gjak. Po, po. gjak të madh, mm -hmm. do rrjedhë lumë. Ai ka qenë ka qenë një vit filma shumë të mirë. Uh, Kemi thënë që është do fitojë një dhuratë nga Electronic Line për këtë po, pyetje. Po, po. Dhe është Margi 186 i mbaron numri. Mhm. Mm Bravo, Bravo Margi. Bravo i qoftë. Marxhi. Marxhi. Mirë, ëm um, në vitin 1995 Nicolas Cage mm -hmm. fiton çmimin Oscar si aktori më i mirë në rolin e skenaristit Ben Sanderson mm -hmm. në këtë film. Cili është titulli? Cili është titulli i filmit? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Nicolas Cage, miq të dashur fiton çmimin aktori më i mirë. Në film luan një skenarist. Mhm. Mm Skenaristi quhet Ben Sanderson. Pyetja është si titullohet ky film? Si titullohet ky film? Okej? Okay? Në rregull. Super. Demi Lovato bashkë me Sirah This is your station, Club FM 100.4. Ora është tani 9:18 minuta. Mirë se keni ardhur në program. Është klubi i mëngjesit që po dëgjoni në Club FM në 104. Po tregoja pak më parë për këtë Airbnb-në, aplikacionin i cili që të lejon që ti të shkosh e të marrësh një dhomë, zëm do shkosh në Romë, edhe nuk do të shkosh nga çështja e hoteleve, edhe për çmim, edhe për arsye të tjera. Ti futesh në Airbnb, zgjedh Romën, pastaj shikon ofertat që bëhen në qytetin e Romës nga njerëz të ndryshëm, të cilët kanë dhoma, gjumi, bosh, që mund t'i japin, japin me, me qira, për një natë, 2, 3 apo 4. Tani uh, jemi në Los Angeles, jemi në Kaliforni. Mm -hmm. Është një shtëpi atje, një mansion, siç quhet. Vjen nga frëngjishtja. Mansion në anglisht i thonë këtyre vilave të bukura. Kjo uh, është quhet Acacia. Uh, shtëpia ka emër, ka okay. emrin Akacia dhe është një shtëpi e ndërtuar në fundin e viteve 20 dhe është përdorur shpesh edhe për skena filmash, mm -hmm. uh, sidomos për këto uh, party tip uh, Gatsby i Madh, e ke mhm, parasysh mm -hmm. për uh, ato skenat e viteve 20 sepse këta kanë ruajtur gjithë atë fizionominë, oh, arkitekturën edhe mobilimin e të gjitha këto gjërat e viteve 20. Edhe është është një shtëpi e shtrenjtë. Dhoma për një natë kushton 1095 dollar. Oh. Ose vila për një natë 1095 dollar. Kështu që e zonja ia nxjerr. Po, nuk është është ah, Okej. Mirë, për gjuar për kushtet që ka, është okay. Për kushtet që ka, një gjë e veçantë. Nuk është mund të marrësh një hotel shumë të mirë për 200 dollar nata për shembull në Los Angeles, nuk është fundi i botës. Por Kristina Knapik është pronarja dhe tregon se si përmes aplikacionit Airbnb mm -hmm. ka rënë kontakt me një myshteri, po i quaj thjesht kështu, që thonë se quhet Ana. Dhe që uh, do që ta marri këtë, për shkak se do të bëjë një party me miqt. Është një party për fundjavë me miqt në këtë mm -hmm. në këtë shtëpi. Në fakt Ana del se është një Andrej Trevias. Oh. Ana ishte Andrea, i cili është një producent, aktor dhe regjisor i filmave porno oh. gay. Oh. Po. Dhe pra, kur ka vajtur për diçka tjetër pavarësisht se donte për të xhiruar skena të një filmi Erotik. Porno gay. Jo erotik. Ah, porno, pornografik. Po. Ëh, uh, dhe kur ka vajtur që të marrë çelsat, është paraqitur sikur është ëh uh, kunati i Anës. I ka thënë jam kunati i Anës. Ëh. Uh -huh. Edhe i ka thënë që e ka emrin Michael Lucas, i ka dhënë një emër tjetër aty, por ky ishte Andrei. Mm. Aka Ana etj etj. Dhe pastaj ëh uh, kanë bër çunat namin e zi në hotelin luksoz dhe historik. Nga historik e kanë bërë histerik. Jo histerik. Po, po. Ajo është vetëm fillimi. Kjo zonja thotë që kemi kemi arritur deri atje sa kemi ndruar vaskën. Jo. Ja, po, po, po, po. Kemi ndruar vaskën wow. në në film këta Nuk dua t'ju them tash se është është mëngjes. Okej. Okay. Por për vetë se e lëm për te klubi darkës të Mondit. Ne bëjnë bëjnë domethënë i bëjnë edhe edhe edhe nevojat i kryejnë oh, në në dhomë. E rësysh mbi njëri tjetrin shumë të çmendur çunat. Çmenduri fare. Edhe thotë është është lyer e gjitha, janë janë ndruar shtretër, janë ndruar dyshek, thotë ajo, është dashur domethënë që të rimobilohet një pjesë e mirë, është hequr një vaskë. fare nga ajo sepse halli është që vetëm ta dinë klientët, domethënë se ç'ndodhi ndodhi këtu, nuk do vinin më. Nuk do vinin më. Kështu që kjo uh, zonja, Kristina Knepik, i ka hedhur në gjyq për një shumë të papërcaktuar ose të pa të padhënë për mediat, mm -hmm. nuk dihet se sa ka kërkuar dhe mbi të gjitha kërkon që filmi të mos dalë. Normal, filmi që u xhirua atje. Nuk dua thotë ajo në asnjë mënyrë që skenat e e hmm. kësaj shthurjeje totale që kanë ndodhur atje të të dalin edhe të më asociohet hoteli me me këtë lloj skenash. Mm -hmm. Nuk mhm. nuk dua thotë ajo. Sepse më kanë gënjyer, më kanë mashtruar edhe kjo domthon grupi i madh atje, se s'ishin një a dy, një çift, domethënë aty ah, ishte ishte një kështu domethënë. Festë me salçiçe. Ëh. Po dhe është është është duke u raportuar kjo në Smoking Gun, që është një nga ato blogjet, etj etj etj. Meqë jemi tek Airbnb. Uh, po të tregoj tani se ka filluar uh, Business Insider shkruan për shembull që Airbnb-a, ky aplikacioni i cili ofron dhomat me qira, ka filluar do kohët e fundit të ketë edhe një përdorim tjetër. Që është. Unë nga ti ke ti për shembull dhomën po. me qira dhe mund po. se s'rri. Ah, rri te ti. Dy në një. Po. Ta ngrej çik çmimin domethënë. Dhe dhe ka filluar për tu përdorur, ja ku e ke për shembull artikullin tek Business Insider që tregon se si Mhm. kanë filluar njerëzit ta përdorin uh, Airbnb-n për tu lidhur dhe kompania vetë nuk është Airbnb-a nuk është e kënaqur. Po, nuk është e kënaqur me këtë. Sepse kthehet në një gjë komplet tjetër pastaj, nëse nga po, po, po. nga dhënia dhomash me qira, kthehet në dhënie shërbimesh me qira. Po. Interesant. Problemi i madh është. Jepu një gjë, jepu një gjë njerëzve Jess Glynne me Take Me Home ish dashur na çon tek Sha Radio e vajzave Por para se të fillojmë vajza Le të bëjmë uh, ca dhënie dhuratash nga Olta Për ata që kanë fituar deri më tani Në lojrat e klubit të mëngjesit Bëj edhe unë uh, një pyetje të fundit uh, nga çmimet Oscar Dakord Dhe pastaj bëjmë Sha Radio Po, për të fundit ishte Leaving Las Vegas. Leaving Las Vegas është saktë. Dhe është Genti që do shkojë tek uh, Magic Four këtë fundjavë. Nick mm, uh, Cage kën uh, Nick Cage uh, luan rolin e Ben Sanderson mm. në Leaving Las Vegas, një skenarist i pirë dhe i droguar. E ke parë atë film? Po, e kam parë. Film shumë i uh, bukur. Ja, zakonisht. Uh, kush është tjetër atje? Tani unë me emrat jam shumë. Është Johnny Depp ai filmi apo jo? Ëh, uh, është. Nuk e nuk jam i sigurt. E kemi këtu, uh, jo, është Elisabeth Shue, Elisabeth Shue, mm. luan me ta, ah, sa e mirë ka qenë Elisabeth Shue, sa qejf e kam pasur. Mirë, një tjetër uh, pyetje nga Oscar është kjo. Në vitin 1998, mm. ky, kur u shpall regjisori më i mirë, Pam. Best Director, mm. doli atje, mori çmimin dhe shpalli. Unë jam mbreti i botës. Mm -hmm. I'm the king of the world. Mm -hmm. Kujdes. 06 kush? kush është? Kush është ky? Po. 069 20 70 222. Në 98-ën kur fitoi çmimin Best Director, regjisori më i mirë, mm -hmm. ky doli atje në skenë mori trofeun dhe shpalli unë jam mbreti i botës. Dakord. Kush është? Është uh, regjisor shumë i njohur. Shumë i njohur. Mm. Mm. Okej. Okay. Super mm, duper. Mm, mm. Tani e kanë radhën vajzat në Sha Radio, le të luajmë. Kjo që fjala e çunave ishte Kaçavid. Kaçavid, po. E ka gjetur Elidona 129 i mbaron numri dhe fiton një lule nga bota e luleve. Faleminderit uh, Elidonës. Hidraulikët. Jo, mm -mm. nuk i hyn punë fare. Nai. Përdoren në shtëpi, në shtëpi. Madje. Në shtëpi. Disa mund ta përdorin dhe në po. shtëpi. Kemi në shtëpi. Jo të gjithë. Un s'kam. Un kam. A më ju mendani? Po un kam, kjo ka. Po pra, shumë e thjeshtë. Është për të matur. Jo. Ja. Jo. Ka pjesë druri, edhe mund ta kesh në shtëpi dhe mund mos ta kesh. Tam. Njëri ka, njeri që bën në shtëpi pikturon, njeri. A pra, logjika e drejtë. Po. Përdoren sa më na një. Ka dhe ka dhe qime në maj. Jo, nuk është ajo. Oh, nuk është nuk është fillon me p. Jo, nuk është peneli. Jo. Oh. Mos është hmm. fillon me k. Më ti. Mirëmëngjesi. Ai ai ai ai. Ra ra ra ra. Mirëmëngjesi. Ej, dëgjo, dëgjo tani. Ëh, uh, ana e gjetën se kush është regjizori që kur fitoi si regjizori më i mirë, jo Lorin Terezi. Nuk është Lori, ja. Fitoi Oscar. Ah, fitoi dhe ai. Lorin Terezi ka i ka përpara akoma këto gjëra, po ëh uh, Kush është e di apo jo? E kanë gjetur James Cameron. James Cameron. Bravo. Sepse fitoi për Titanicun në 1998. Mhm. Po. Në Titanic Leonardo DiCaprio shpall un jam mbreti i botës mm. tek ë Tani me emrat sot. Te Kiçi apo te Bashi? O po po. Kiçi duhet t'i thonë. Kiçi apo Bashi? Kush është para, kush është mbrapa? Kiçi, Kiçi. Kiçi është. Tek Kiçi i Titanicut. Apo jo. Apo bashi. As e di bash. Çfarë fjalësh keni më çuna? Në në fillim të anijes, po më pas, do ta bëjmë kështu sikur e dim. Kiçi apo bashi. Unë kam lexuar gjithmonë gjithmonë kur isha i vogël lexoja këto libra se ka pasur shumë libra me ja me pirat, ja me e ke parasysh mm, shumë. Mm-hmm. Edhe asnjë s'e di as ata s'i shpjegonin ty kiçin apo bashin. Kush më thoshte mua? Pyesja babën, ku ti qenë, më babë. Ska vim në jenë. Po. Ë, kështu që, kështu që nuk e di. O te kiçi, o te bashi, ai ai shpall që un jam mbreti i botës dhe ky mori një referencë nga filmi dhe e shpalli kur ishte në skenën e po. e çmimeve Oscar aty. Bravo. Një pyetje. Dhe e ka gjetur më fal sa i po. Miri dhe do të shkojë në fundjavë tek Magic 4. Magic 4, kush këndon tek Magic 4? Tani të shtunën me sa di un është Stina. Stina. Të premten nuk e di. Okej, dakor, mirë. Të premten nuk e di. Ë, Një tjetër pyetje, edhe kjo është është diçka interesante. Pjesa, më fal, e përparme e anijes quhet Bashi. Bashi pra. e gjeta. Ku e gjeta? Në internet. Ah. Google, Google. e gjeta në Google. Google, po normal. Google. Dhe po shikoja pak uh, një episod nga nga 30 Rock, është kjo komedia 30 Rock, um, ka qenë shumë e famshme dikur në NBC. Mm. Dhe luan uh, Tracy Jackson, është uh, në në atë komedi. Dhe um, Ky aty batuta ishte shumë e bukur sepse sepse thoshte um, Google yourself i thotë mm. i thotë dikush aty nga personazhet. Bë, domethënë googloje veten, googloje mm. veten tënde. Që do të thotë, të fusësh emrin tënd në Google e të shikosh se çfarë Google-i nxjerr mbi ty. Mm -hmm. Ky e kishte kuptuar ndryshe ë uh, kuptimin e Google myself. Do të thënë ky e dinte sikur ah. Google myself ishte që shkoje në kompjuter, mhm. të mbyllje derën me çelës, të hapje kompjuterin në një faqe, edhe të intimitet me vetvete. Edhe të Google-osesh. Po. Ai tha, ai tha, ai tha, si kuptoni këtë aty? Ah, ndaj. Prandaj u u mërzita, Kur i thashë, a mund të hyj te kompjuteri se dua të Google myself. Dikush kishte thënë po po patjetër. E pastaj e kishte gjetur këtë duke Google himself. Po gjithsesi, ej, ë uh, kjo kjo pyetje nga mhm. çmimet mm -hmm. Oscar ka edhe pak informacion interesant brenda. Për shembull, pasi fitoi çmimin si aktorja më e mirë mbështetëse, ëh, mm -hmm. pra aktorja më e mirë në një rol mbështetës. Tan. Kjo edhe filmi ishte Kramer kundër Kramer. Mm -hmm. Kramer kundër Kramer. Mm -hmm. Kjo harroi trofeun në banjën e grave. Oh. oh. Po. Wow. Fakt. Seriozisht. Po. Kjo aktore, këtë po kërkojmë. Kjo mhm. aktore mm -hmm. është një aktore shumë e madhe. Në nuk e mbaj mend se cili ishte viti, duhet të jetë diku në vitet 80, nuk e di kur ka qenë, 88, apo diçka e tillë. fiton çmimin si aktorja më e mirë mbështetëse mm -hmm. për filmin Kramer kundër Kramer, ka qenë mm -hmm. i famshëm në Shqipëri. Tam, shumë i njohur. Dhe pastaj harron statuetën e çmimeve Oscar në banjën e grave. Wow. Po. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Edhe aty bëhet si një kuic i vogël. Thanë ato, e, kur e gjetën, thanë, kush e ka këtë, thanë, best supporting actress. Po dihej kush e kishte fituar, Normal. kështu që dihej se kujt i takonte. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, ora është tani 9:37 minuta, ju jeni me Club FM. Talking Body është uh, kënga nga Tove Lo tani. Super. E dëgjojmë. Thoughts in my head. Smoke, smoke me broke. I don't care, I'm down for what you want. Ora është nëntë e dyzet e një minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-së, ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë, kudo që ndodheni. Mm -hmm. Ç'po zhgarravit more? Po bën uh, Po bën po anagramën e dytë që ta kam premtuar ty. Mm, faleminderit. E kemi gati. Ëh. Uh, uh, Olga ndërkohë, shëndet, fjalë vërtet. Për atë që nuk e thua akoma, cilët janë fituesit. Faleminderit. Ndërkohë që më kanë thënë Meryl Streep, më ka thënë Ana 032 mbaron numri fiton dy bileta për në pistën e patinazhit tek Tirana Ring Center. Dhe mm -hmm. te loja ishte ka gjetur sharadën është Bledi fiton dy bileta për në Cineplexx. Bravo, bravo, mm -hmm. bravo. E hedhim anagramën. E hedhim, e hedhim. E hedhim pra. Anagrama në klubin e mëngjesit. Pim pim pim. Rabin. Po, Rabin. Maskeg. Au, kjo duhet shkruar. Rabin. Mhm. Mm I thonë mësues. Po. Maskeg. Maskeg. Rabin Maskeg. Mm. E zëmë se Maskeg është një mbiemër hebre. Tam. Rabin Maskeg. Mësuesi wow. Maskeg. Ajde fjalë, ajde. Rabin Maskeg. Është një fjalë në shqip? Fjalë e bukur? Është e bukur? Po, e përbërë. Është fjala e bukur apo ajo që përmban? Jo, nuk është, nuk është, okay, e tërheq, e tërheq. Do të jetë ashtu e bukur. Ë, është është fjalë e lodhshme. E lodhshme. E lodhshme do thoja. E lodhshme. Po. Në kuptimin që mbart. Rabin Maskeg. Cila do të jetë dhurata, Olta? Një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. 069 20 70 222. Rabin Maskeg. Wow. Taratatata. Nuk kam asnjë ide. Po asnjë ide. Jo. As më të voglën një ide, po pse do doje që të ishte Skënderbeu, o Lori. Po jo s'e ka. Se iu duk sikur e gjeti, por. Ske, ske, Skënderbeu. Po Skënderbeu e para s'ka i. S'ka i. Mm. Po m-në ku e çon? Nuk ka lidhje fare jo. S'ka dhe më. Mm. -mm. Mm. Rabin Maskeg. Është fjalë e përbërë, ojer. Po e kuptoj. Okej. Okay. Mm. Është e përbërë të të lodhë, më fal, është bërë që të të lodhë. është fjalë, është fjalë që të lodh. Kjo të lodh, domthon kuptimi i saj. Po pra, po. Të lodh. Ti po ti po jep një ndihmë në këtë rast, por unë nuk po e kuptoj dot. Ja, ja, kush e ja, kush e kupton? Ja, kush e kupton? E kam shpesh. Ja, kush është si si shpirt? Çdo ditë e kam gati. Kë ke gati më? Ja, mos jetë më shumë. Ehm, um, jo më jo pema, e ke parasysh pema që jep? Po pra po. Është ajo. As aty. E kujt? Po? Silver. Uh, U, uh, po s'e mbani mend, është libër klasik. Sot qenkemi keq me emrat. The Shumë. Giving Tree. The Giving Tree. Më hutove shumë me këto hmm. anagramën. Shel Silverstein e ka shkruar. Ja po, me këtë. Ëh, tash e kujtoj. Ah, Lori, Lori. Një djalë i vogël shkon te pema që kur ishte i vogël kolovitej në degët e saj. Ta shoh dhe unë të lutem. Pastaj pema Pe, domethënë çfarë donte ky e preu bëri shtëpi edhe në fund fare kur u bë xhaje u ul te trungu i pemës. Pema i jepte dhe jepte dhe jepte. Ëh, ah, po. Pema që jep. Mm. Shel Silverstein. Meqë ra fjala, tek njëri nga albumet e faqes time në Facebook janë të gjitha faqet e... Kam bërë një album që ka 29 foto. Mm -hmm. 29 fotot janë 29 faqet e librit. Oh, sa bukur. Është libri i plotë, domethënë. Mm. Mund ta gjejmë The Giving Tree. Qenke lodhur. Çfarë do të them unë ty? Asgjë, asgjë. Kam respekt për familjen, për familjen tuaj. Faleminderit. Ashtu. Për kryetarin. E gjeta anagramën. E gjeta anagramën. Oh, bravo. Jo, jo, jo. Bravo Jeri. Mirë, kur themi do të kemi edhe një fitues të anagramës, ne shpresojmë se e keni gjetur dhe ju. 069 20 70 222 Rabin Maskeg është anagrama. Rabin Dua që t'ju përshëndes të gjithëve në këtë ditë të falënderimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por mirënjohja u përket të gjithëve. Të gjithë. Mm -hmm. Faleminderit dhe ju që na ndiqni, ju që na dërgoni mesazhe pa fund, ju që na, na merrni të gjithë dhuratat. Bashkë dhe Kiçi na tha, kur jo. Jo, ishte Altini na tha që i thon uh, Tavaloz. Tavaloz. Po. Ku përzihen ngjyrat. Aty ku përzihen mm, ngjyrat. Mm, Prandaj po thosha rimon me kavanoz, po, po, po, po i thon Tavaloz. Tava, do ta mendosh kështu për shembull, Tava Se është tava, është pak si tava që shtron ato ngjyra. Edhe lozi, edhe lozi. Lozi që mund të jetë. Po. Aty afër. Tavaloz. Po, po, po. po. Ndërkohë Artenisi ka thënë mbingarkesa. Mbingarkesa është e saktë. Një dy dy mbaron numri dhe fiton kontrollin e plotë mjekësor nga spitali Amerikan. Të lumtë. Bravo. Artenis. Artenis. Artenis. Ka fituar. 1 2 2 janë tre numrat e fundit të celularit. Bravo Artenis. Mm. Okej, Bravo. Mirë pra. I dham të gjitha. I dham. Faleminderit Olta. Faleminderit Blendi, faleminderit. Ej, meqë ra fjala ishte Ana që na kishte shkruar për uh, pemën që jep. Po. Mm. Pema që jep Ana ne çfarë bëmë? Uh, për shkak se unë e kisha hedhur uh, albumin para muajsh, në pranverë kam përshtypjen. Uh, ne e kemi bërë share unë në faqen time mm -hmm. uh, bashkë me tag të kam bërë ty Jerit, kam bërë ty ah, Olga. Po faleminderit. Kështu që nëse e kërkon Ana, se Ana thotë që e kërkoj uh, pema që jep në librari kam 2 vjet. Dhe nuk e gjej, se nuk ribotohet. Hajde se ta mm. shes unë e printoj 200 mm. lekë faqja. E po, po. Kështu që mund ta gjesh, uh, mund ta gjesh tek uh, mund ta gjesh kollaj. Tek zyrat e Radio Club FM. Është freskët, është freskët sepse e kemi e kemi ndarë tani në Facebook. Gjejeni atje. Pema që jep, shumë mirë. Mund ta printosh 30 faqe janë. Tam. Po. Edhe mund t'i kapësh me kapëse bashkë, e mund t'ua lexosh uh, fëmijëve, se është është super histori. Gjithashtu. Mund të ta ngjyrosin ata, po, mm. pse jo? Pse jo? Mirë, ikim? Ikim. Atëherë. Ne do ju lëmë me Orgesa Zaimin në duar të sigurta miq të dashur. Music Box vjen tani në Club FM 104 fill mbas lajmeve të orës 10 nga ne të klubit të mëngjesit. Ditë të mbarë, gëzuar uh, ditën e falënderimeve që të gjithëve që e festoni dhe takohemi sërish nesër në të premten tuaj. Ciao.